Լրագրող գրող Մարկ Գրիգորյանը աուդիոգրքի ձևաչափով ներկայացնում է իր Իմ Ղարաբաղը գիրքը։ Գիրքը գրվել է ռուսերենով, հայերեն թարգմանությունը Սուսան Տիոյանի։ Ներածություն։ Իմ Ղարաբաղը վերնագիրը ընտրել եմ Մարինա Ցվետաևայի Իմ Պուշկինը վիպակի օրինակով։ Գիրքը էսսե հիշողությունների շարք է, Ղարաբաղի եւ այն մասին, թե ինչ է ինձ համար Արցախը եւ ինչպես այն գրավեց իմ կյանքում կարևորագույն իր տեղը։ Սա խիստ անձնական էսե է։ Հուսով եմ դուք կհասկանաք, որ իմ սեփական Ղարաբաղն ըստ ամենայնի ամենուր է։ Հադրութում, Երևանում, Լոնդոնում, Մոսկվայում, Ստեփանակերտում, Այսինքն գիրքն այն Ղարաբաղի մասին է, որը իմ մեջ է։ Ոստի գրքի վերտարության մեջ չեք գտնի Արցախ բառը։ Փորձել եմ հիշել ու պատմել այն մասին, թե կյանքիս տարբեր փուլերում ինչ եմ զգացել, երբ 1988 թվականին գնացել եմ Ղարաբաղյան առաջին հանրահավաքներից մեկին, երբ պատերազմ էր, երբ պատերազմից հետո Երևանում, Լոնդոնում, Բաքվում էի, այո, Բաքվում, ուր եղա երկու անգամ՝ 1999-ին եւ 2001 թվականին։ Հրաշալի երաժիշտ Արտո Տունջբոյաջյանը մի երգ ունի՝ փոքրիկ զինվորը, որում երկտող կա։ Մենք չենք կարող տիրել հողին։ Հեյ ջան, հողն է տիրում մեզ։ Հեյ ջան։ Հետևելով այս երկի դրամաբանությանը կարող եմ ասել, Ամեն անգամ Ղարաբաղ գալով զգում եմ, որ նա տիրում է ինձ, սակայն հաճախ նույն բանը զգում եմ անգամ երբ Ղարաբաղում չեմ։ Գլուխ առաջին՝ Հադրութը, Իշուկը, Ջուրն ու Ծեսկրտուկը։ Դշխո մորաքույրը իշուկ չուներ։ Եվ սա անարդար էր, քանի որ հարևանի երկվորյակ տղաները իմ հասակակիցներ Արամն ու Միկան կարող էին ցանկացած ժամանակ իշուկին քշել, իսկ ես միայն այն դեպքում, եթե թույլ տար նրանց papիկը, իսկ papիկը զայրացկոտ էր եւ սովորաբար ինքն էր քշում իշուկին։ Բոլորը՝ մորաքույր դշխոն, երկվորյակները եւ նրանց papիկն ապրում էին Հադրութում, Ղարաբաղի հարավում գտնվող փոքրիկ քաղաքում։ Ես 6 տարեկան էի, երբ մայրս ինձ ու փոքրիկ քրոջս ամրանը տարավ Հադրուտ ազգականների մոտ։ Հադրութում ապրում էր մայրիկիս ազգուտակը, մորաքույրները, երկպորտ ու երրապորտ եղբայրներն ու քույրերը, այստեղ էին սովորաբար գալիս իմ Ռոզա տատն ու մեծ մամը, Սիրանուշը ողջ ցեղն այստեղ էր բնակվել, որի պահապանը մայրիկիս դշխո, դշխուհի մորակույրն էր։ Հադրութի մասին իմ առաջին հիշողությունները, ինչպես տեսնում եք, կապված են կանանց հետ։ Դա կանացի աշխարհ էր, որի ղեկավարը դշխոն էր։ Երբ նա տնտեսական հարցերով էր զբաղվում, իսկ նա ամեն առավոտ սկսում էր դրանից, ես պետք է տնից փախ չէի, քանի որ առեղծվածորեն նրա ձեռքի տակ էի հայտնվում, հաճախ էլ ցախավելի տակ։ Հադրության տղայական իմ աշխարում միայն մի կարևոր գործ կար՝ ամեն առավոտ ջուր կրել աղբյուրից։ Աղբյուրը ոչ խորը մի ձորում էր, մեր տնից 200 մետր հեռավորությամբ։ Դեպի աղբյուրը կածան էր ձգվում, ընկած ժայռի դոշին։ Կածանը սկսվում էր թեթև վայրեջքով, ձախ կողմում ունենալով փայտյա ցցեր, որոնցից կախված էին լոբու ձիգ ճյուղերը։ Դրանց տակից զիլ կարկաչելով հոսում էր գետակը։ Հետո կածանն անցնում էր լանջի արևար կողմով ցանված քարի մանր կտորներով։ Թվում էր, թե քարի թիթեղները պոկվել են ժայռի մոնոլիտից, երբ վերջինս շիկանում էր ցերեկային արևի այրող ճառագայթների տակ։ Դրանք սրածայր էին եւ ձեռք տալիս վնասում էին մատները։ Բայց արահետի հենց այս մասում հաճախակի հանդիպում էին տղայական մեծ գանձերը, պարկուճները։ Ավտոմատի պարկուճները մեծ գին չունեին, քանի որ շատ էին հանդիպում։ Համեմատաբար հազվադեպ էին որսորդական հրացանի փամփուշտի թղթե պարկուճները։ Բարվոք վիճակում գտնվող այդպիսի մի պարկուճի դիմաց կարելի էր ստանալ 5 ավտոմատային Ես երբեք չեմ լսել եւ անշուշտ չեմ էլ տեսել, որ այնտեղ կրակեին, սակայն նոր պարկուճներ parberabar ի հայտ էին գալիս։ Կածանն ի վերջո հասնում էր ձորի խորքը, ընկուզեն ու պուրակը, որի մեջտեղում ակնախպյուր էր բխում, որտեղից ջուր էինք լցնում։ Ջրատար մետաղյա խողովակի վրայի պատին քարեր դրված հետևյալ մակագրությամբ՝ հիշատակ հադրուտ կարմիր դիզակ կալխոզի կողմից կառուցված է կալխոզի ուժերով 1947 թվականի մայիսի 30-ին եւ դրա կողքին մուրճ, մանգաղ եւ աստղ։ Դեպի աղբյուրը գնալն ավելի հետաքրքիր էր, քան վերադառնալը, քանի որ նախ գնալիս իջնում էի սարից եւ երկրորդ գնում էի դատարկ դույլով, իսկ վերադառնալիս լիքը Հիմա չեմ հասկանում, թե 6-ամյա հասակում ինչպես էի օրը մի քանի անգամ լիքը դույլը տուն տանում, երբ ճանապարհը մոտ 200 մետր էր։ Սակայն ջրային ծառայություններից հետո կարելի էր մի քիչ ազատ զգալ եւ նավակներ բաց թողնել մոտակա արվակում։ Երկվորյակների հետ փորձում էինք ամեն ինչից նավակներ պատրաստել՝ տաշեղներից, տախտակի կտորներից, սոճու կեղևից, Սա ճարելը հեշտ չէր, քանի որ մոտակայքում սոճիներ չկային։ Սակայն ամենաբարձր գնահատանքի էին արժանում ընկույզի կիսամասերից պատրաստվածները։ Ընկույզները պետք էր նրբորեն կիսել, որpիսի գոնե 1 կեսը ամբողջական մնար։ Անհրաժեշտ էր միջուկը հանել, քերել, հետո զգուշորեն անցք բացել դրա մեջ լուցկու փայտիկ մտցնելու համար։ Փայտիկին ամրացնել թղթի կտոր եւ եւ ջրի մեջ ընկնելով այդ նավակները շատ արագ շրջվում էին, բայց չէ որ դրանք ամենագեղեցիկն էին։ Իսկ եթե լուցկու տուփ վերցնել, 2/3-ով դուրս հանել ներսի մասը, իսկ հետո հնարամտորեն ծալել արտաքին մասը, կստացվի փոքրիկ բեռնատար ավտոմեքենա։ Ճիշտ է, այն անիվներ չի ունենա, բայց այդ մանրուքը հեշտությամբ փոխհատուցվում է մանկական հարուստ երևակայությամբ ամեն երեկո, երբ մտնում էր, երկինք էին բարձրանում տասնյակ լուսարցակող հրթիռներ՝ կարմիր, կանաչ, կապույտ։ Լուսարցակող գնդակները արագորեն վեր էին թռչում, կարծես խորհրդավոր միջատներ լինեին։ Մայրս ասում էր, որ ամեն գիշեր այդ հրավառությունը սահմանապահներն էին արցակում լրտեսներ ու դիվերսանտներ բռնելու համար։ Ես մեծ բավականություն էի ստանում հրավառությունից։ Երևանում հրավառություններ լինում էին միայն մայիսի 9-ին եւ նոյեմբերի 7-ին, իսկ այստեղ Ղարաբաղում ամեն երեկո մի հարցրեք թե ինչ տեսա եւ մի պնդեք թե սահմանը հադրուտից հեռու է որ չի կարող այդպիսի բան պատահել գուցե եւ չի կարող բայց ես վստահ եմ ամեն երեկո ես այդ գեղեցիկ հրավառությունը տեսնում էի Հադրութում ապրելու վերջին օրերին դրանք նույնիսկ ինձ ձանձրացնում էին։ Հադրության իմ տպավորությունները իհարկե միամիտ են։ Ուրիշ ինչպիսին կարող էին դրանք լինել 6-ամյա տղայի համար։ Այնուամենայնիվ, այդ ճանապարհորդությունից մի հիշողություն էլ ունեմ, բոլորովին ոչ մանկական։ Մայրիկիս հետ հյուր էինք գնացել երկվորյակ եղբայրների ընտանիք, երբ հանկարծ փողոցում ինչ որ շարժում սկսվեց իսկ տանը կանայք սկսեցին այս ու այն կողմ գնալ, մեզ խստորեն արգելելով տնից դուրս գալ։ Փողոցից լսվում էին գորգորներ ու հայհոյանքներ, որ ձուլվում էին ձայների աղմուկին։ Եղբայրների հետ ես զգուշ նայեցի քարե ցանկապատից, եւ այն, ինչ տեսա, հիշողությանս մեջ մնաց ամբողջ կյանքում։ Դա ծեծկրտուք էր, սարսափելի, կատաղի ծեցկրտուկ հայերի եւ ադրբեջանցիների միջև։ Ես կարողացա ընդամենը մի փոքր դրվագ տեսնել եւ հիշում եմ միջև օրս, թե ինչպես մինչև գոտկատեղը մերկ երիտասարդը սարսափելի կատաղությամբ բարձրացրեց հսկայական քարն ու խփեց մի ուրիշ տղամարդու գլխին։ Ես աչքերս փակեցի սարսափից եւ սողոսկեցի այգի։ Չգիտեմ ինչ եղավ հետո։ Եվ չգիտեմ, թե այդ մարդկանցից որն էր հայը, որը ադրբեջանցին։ Ու միթե դա է կարևորը։ Արհասարակ ինչպես կարող էի իմանալ, թե կռվում են հայերն ու ադրբեջանցիները։ Հավանաբար այդ մասին մեծահասակներն էին խոսում եւ հիշողությանս մեջ դաճվել են նրանց խոսքերը։ Բայց դրանից հետո անցել է կես դարից ավելի, եւ ես հիշում եմ մանկությանս զգացողությունները եւ մանկական անհասկանալիությունը ինչու հայերն ու ադրբեջանցիները 1964-ի ամռանը այդպիսի դաշնությամբ ծեծում էին միմյանց։ Վերջ առաջի գլխի